บุ๊กทูสามสิบสี่บนรถไฟเชะเด นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับこれはベルリン行きですかรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ 列車は何時発ですかรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับเบอรベルリンには何時に到着ですかขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับすみません、通してください。ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับそれは私の席だと思いますが、 ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับあなたが座っているのは私の席だと思います。ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ寝台車はどこですかตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ寝台車は列車の最後尾です。และรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ 食堂車はどこですか一番前です。ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ下段に寝たいのですが、ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ中段に寝たいのですが、ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ上段に寝たいのですが、เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ 国境にはいつ着きますかไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ เบอร์ลินมาเดวาどのくらいかかりますかรถ ไฟ จะเข้า ช้า ไหมครับ列車は遅れていますかคุณมีอะไรอ่านไหมครับ何か読むものを持っていますかที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ ここで何か食べ物や飲み物が買えますかคุณช่วยปลุกผมตอนโมงได้ไหมครับ朝7時に起こしてもらえますか